بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Uz Allahu dželle vala dozvolu nastavljamo spominjati i komentarisati hadise koje je veliki islamski učenjak Ebu Zekerija Jahe ibn Šaref el Neu i Rahimahullahu ta'ala uvrstio u svoju zbirku 40 Neu hadisa želeći da u njoj spomene hadise sveobuhvatne hadise, hadise koji govori o i te kako bitnim stvarima o islamu, odnosno hadise oko kojih se vrti vjera islam. Za večeras imamo 20. hadis po redu. Kaže imam Neuvi rahimahullahu ta'ala an Ebi Mes'udin Uqbete ibn Amr al-Ansari al-Bedri radijallahu anhu kale قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري Dakle, kaže Imam Neovi, prenosi se od Ebu Mes'uda, Ukbeta ibn Amira, Ensarije, El Ensarija El Bedrija, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam rekao doista od onoga što su ljudi zatekli a od prvog je poslanstva jesu i riječi ako se ne stidiš radi što god hoćeš Od Ebu Mes'uda, Ukbeta ibn Amira, Lensari el Bedrija, radijallahu an se prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao doista od onoga što su ljudi zapamtili od prvog poslanstva jesu i riječi i da lem testahi ako se ne stidiš fas ne mašit radi što god hoćeš ako se ne stidiš, radi što god hoćeš. I kaže imam Neuvi, rahimahullahu ta'ala, da ovaj hadis bilježi imam Bukhari. Svakako, imam Bukharija, ne bilježi ga imam Muslim, od četverice poznatih autora Sunena, Ebu Dauda, Tirmizije, Nesai ibn Mađe, ovaj hadis bilježe Ebu Daud ibn Mađe, Zatim bilježi ga imam Ahmed, bilježi ga imam Bejheqi na mnogo mjesta, imam Tabarani i mnogi drugi. Dakle, hadis je vjerodostan bez imalo sumnje. Nekoliko pojašnjenja što se tiče riječi hadisa, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, inna mimma adrake nas, doista od onoga što su ljudi zatekli, odnosno što su prenosili iz generacije u generaciju, što su ljudi u svakoj generaciji zaticali. Ono što je ostalo, hm, kako kaže, od prvog poslanstva, to jest od onoga što je rečeno kod prvog poslanstva, prvi poslanik sa čime je došao, zatim su dolazili kasnije i drugi poslanici s tim i to se prenosilo s koljena na koljeno, s koljena na koljeno, svi su ljudi zatekli te riječi. Ako se ne stidiš, radi što god hoćeš. Dakle, kaže, doista ono što su ljudi zatekli, odnosno ono što su zapamtili i što su prenosili iz generacije u generaciju. Zašto? Zato što je ovaj hadis i tekako bitan, odnosno poruka ovoga hadisa i tekako bitna. Stid. Jedna od najbitnijih osobina vjernika. Najbitnija osobina za svako dobro da ga postigneš i da se udaljiš od svakog zla. Pa kaže, min kelamin nubuvet ili ula, dakle, od prvog poslanstva, dakle, od onoga s čime je došao prvi poslanik vjerovjesnika, zatim dolazili s tim istim svi drugi, svi drugi vjerovjesnici. Ako se ne stidiš i da lem te stahi, ako se ne stidiš, ako pri sebi nemaš stida, zbog kojeg činiš dobra djela, odnosno stida koji te postiče na činjenje dobrih dijela i nemaš pri sebi stida koji te odvraća od loših dijela, onda kasna mažet, radi što god hoćeš. Ove riječi na ovakav način radi što god hoćeš kao da su riječi upozorenja. Ako se ne stidiš, radi što god hoćeš, ali znaj dobro da ćeš biti pitan za to. Znaj dobro da onaj koji nema stida i radi što god hoće, da neće se dobro provesti. Jer je stid ono što čovjeka postiče na činjenje dobrih dijela i ostavljanje loših dijela. Pa onaj koji se ne stidi, neka radi što god hoće, ali neka zna da će i tekako odgovarati za to kao što nalazimo u Kur'anu, kaže Allah Jalla Vala, fa'budu ma'šitum, obožavajte što god hoćete. Ali znajte da ćete zato i kako odgovarati. Zna se koje se obožava, zna se koje je dostojno obožavanje. Allah Jalla Vala, nećete njega jedinog da obožavate, obožavajte što god hoćete, ali dobro znajte da ćete snositi posljedice. Ne stidiš se, radi što god hoćeš, ali znaj dobro da nećeš daleko dogurati. Jer je stid i takako bitna osobina. I vidjet ćemo dakle šta su, šta su učenjaci rekli za nju. Prenosilac ovog hadisa do sada ga nismo imali. Kaže imam Neuvi od Ebu Mes'uda. Nama je poznat Ibn Mes'ud. Hm? Ne. Abdullah ibn Mes'ud. Ovdje nije riječ o njemu. Ovo je Ebu Mes'ud. Ime mu je Uqbe ibn Amir. Uqbe ibn Amir ili Uqbe ibn Amr. Uqbe ibn Amr koji je bio Ensarija. Ukve ibn Amr je bio jedan od 70 Ensarija, 70 Medinjana koji su druge godine došli na hađ. Poznato vam je, prve godine kada su došli na hađ, još dok je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio u Mekki, došlo ih je 12 prihvatili islam dogovarali za sljedeću godinu da ih dođe u većem broju, prihvatali, podučavali se islamu i pozivali, prenosili islam, dostavljali islam u Medini. Eh, te druge godine došao je i Ukbe ibn Amr i kaže se da je bio najmlađi od njih. Da je bio najmlađi od tih 70 koliko ih je došlo. Kaže imam nevi također da je Ansari da je El Bedri. Da je dakle od Ansarija i da je od Često se ovo kaže ali bedri za one koji su učestvovali u bici na bedru. Često se, je li to posebna osobina? To je bila ha, prva odlučujuća bitka za islam. Zato oni ashabi koji su učestvovali u bici na bedru, često se nakon imena kaže El Bedri, onaj koji učestvovao na bedru. Međutim, Ukbe ibn Amr nije učestvovao na bedru, već je stanovao na bedru. On je stanovao na bedru, nije učestvovao u bici na bedru, već je stanovao u, jeli, na Bedru. Pa se zbog toga kaže kako, jeli, kaže se za njega da je Bedri, kako smatraju većina učenjaka. Imam Buharija i Muslim kažu ipak da je učestvo u bici na Bedru. Ali njih dvojica se sami izdvojili, svi drugi historičari i učenjaci biografija kažu da nije učestvo u bici na Bedru, učestvo je u bici na Uhudu i nakon toga u svim, u svim bitkama. nastanio se u Kufi, boravio je u Kufi, stanovao u Kufi i bio e, prisan Ali radijallahu ta'alan i Ali radijallahu an bi ga znao ostavljati kao i postavljati kao svoga namjesnika, namjesnika u Kufi. Vratio se u Medinu i u Medini boravio sve do svoje smrti, 41. ili 42. godine po hijđri preselio je u Medini, umro u Medini. Prenio je, kažu, 102 hadisa od Allahov poslanika, alihi salatu, samo u njegovoj biografiji nema mnogo u knjigama. E, zapamtio i prenio, dostavio 102 hadisa Allahov poslanika, alihi salatu, wasalam. Dakle, on nam prenosi ovaj hadis, ako se ne stidiš, radi što god hoćeš. I to je bilo od prvog poslanstva. I sam hadis govori o svojoj vrijednosti. Sam hadis govori o svojoj vrijednosti. Dakle, ono što su ljudi, doista ono što su ljudi zapamtili od prvog poslanstva, što su zapamtili i prenosili, kako kažu komentatori, iz generacije u generaciju. Zašto su prenosili? Zato što je bitno. Zašto je bitno? Šta ukazuje na njegovu bitnost? Prvi poslanik došao s tim. I svaki poslanik dolazio i potvrđivao bitnost stida kod čovjeka. I kada bismo se vratili, nešto ću spomenuti na kraju, od šarijatskih tekstova koji govore o vrijednosti stida, vidimo da je stid, a to znamo i sami mi iz prakse, da je kako bitan za čovjeka. Da je kako bitan. To je dakle posebna osobina. To je osobina Allaha dželavala. To je osobina poslanika, a pogotovo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kako se kaže u hadisu da je bio stidljiviji od djevojke u svojim odajama. To je osobina meleka. Je li tako? Je li osobina meleka? Jeste, kaže Allahov poslanik Alihi Salacom za Osmana, kako da se ne stidi onoga koga se stide meleki. Kada je jedne prilike u bašći sjedio Allahov poslanik Alihi Salatu Veselam, pa je neko pokucao na kapi, zatražio dozvolu, kaže ko je Ebu Bekr, pa mu je dozvoljen da uđe, a malo je odjeća Allahovog poslanika Alihi Salacom bila gore iznad koljena, iznad koljena, pa je nije spustio. Zatim ponovo se čulo, začulo na vratima neko kuca, ko je? Omer, pa mu je dozvoljno da uđe. Treći puta, ko je? Osman, Allahu poslanik alihi sallahu da spustio preko koljena odjeću. Aisha radijallahu anha je primijetila to. Zašto nisi kada je Ebu Bekr, kada je Omer to uradio, već kada je Osman, kaže, zar da se ne stidim onoga koga se stide Meleki? Zar da se ne stidimo Osmana, radijallahu an, koga se stide meleki. I, dakle, e, mnogi tekstovi, čućemo ako Bog da nešto, pred kraj koji govori o vrijednosti, vrijednosti stida. A zasigurno, jeli, stid je taj koji postiče na činjenje svakog dobra i ostavljanje ostavljanje svakog zla. Zato kaže imam Neuvi rahimehullahu taala za ovaj hadis. Sam on koji je uvrstio ovaj hadis u svoju zbirku, kaže na ovom hadisu se gradi islam. Ako se ne stidiš, radi što god hoćeš. Na ovom hadisu se gradi cijeli islam. Kaže kako? Islam se sastoji od naredbi zabrana. Od onoga što je lijepo i što je pokuđeno i onoga što je dozvoljeno. U svemu tome i kroz sve to prožima se stid. Ako se stidiš Allaha, nećeš dozvoliti da ti prođe ono što je on naredio, a ti ne uradiš. Ako se stidiš Allaha, nećeš uraditi ono što je on zabranio. Ako malo pogledaš u sebe koje ti Allah dželovala dao blagodati, pa vidjet da ti je dao i ono što uljepšava tvoj život, a ne samo ono što ti je obavezno za život. Je tako? Pa dobro, zašto i ti onda njemu da Allahu dželovala ne daš ono što je lijepo? Zašto bi samo ti u svome životu radio ono što je naređeno i ostavljao ono što je zabranjeno? Zašto ne bi radio i ono što je lijepo i ostavljao ono što je pokuđeno? Kad ti je i Allah dao ono što je lijepo, što nije samo nužno za tvoj život. Kroz sve se prožima stid. Pa ćeš se postidjeti, vidi Allah mi je dao to, Allah mi je dao to, mogu bez toga, ali mi Allah to daje. Zašto ne bih i ja? Kako kaže Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala, onaj koji želi da mu Allah daje ono što voli, neka i on daje Allah ono što voli ako želiš da ti Allah daje ono što voliš i da ti daje stalno, da uživaš u tome, onda i ti stalno daj Allahu, šalji Allahu ono što ono voli, ibadet. Hm? Pa zasigurno, jeli, kako kaže imam Neovi, na ovom hadisu se gradi cijela vjera. I također imam Ketani, rahimahullahu ta'ala, kaže za ovaj hadis da je prenesen mutelatirom svakako. Svi poslanici su to prije dostavljali i narod prenosio iz generaciju u generaciju, a našto dakle, ovaj ummet od Allahov poslanika alaihi salatu wasalam pa do današnjih dana. Dakle, hadis govori o stidu, govori o njegovoj vrijednosti, postiče na stid i indirektno upozorava na bestid. Tako, postiče na stid kada se na nešto postiče, također da se nešto čini, time se jeli, zabranjuje ono što je suprotno. Ili ukoliko se zabranjuje nešto, indirektno se postiče na ono što je suprotno, suprotno tome. Dakle, ovaj hadis govori o vrijednosti stida i govori o njegovom položaju. položaju. Također, ovaj hadis nam pojašnjava da je vjera svih vjerovjesnika bila ista. Da su svi dolazili sa istim. Jeste, propisi su se razlikovali. Ali akaid, ali moral, karakter je bio kod svih. Naći ćete da su porodice pojedinih vjerovjesnika poslanika ne Je li tako? Ali nećete naći ni kod jednog poslanika, vjerovjesnika, da su im porodice, žene ili kćeri bile bestidne. Da su ne udubila hitala bavile se bludom. Ne. Nisu vjerovale. Nisu prihvatile. Roditelji ili sinovi ili žene. Ali da se neko bavio bludom, ne. Da je neko bio bestidan, nije bio čedan, ne. Ne mnogi pogrešno što neće da zavire malo u tefsire pogrešno komentarišu ajet kada su lutu došli poslanici u izgledu u liku prelijepih mladića a poznato je čime se bavio lutov narod bavio se homoseksualizmom pa kada su saznali za njihov dolazak i primijetili ih i vidjeli kako su lijepi, požurili su svi do lutovih vrata, željeli da dođu do njih, da s njima urade ono što su radili s drugima. Pa je lut, alihi salam, tada rekao, eto vam mojih kćeri. Ni on mislio na svoje kćeri. Haša ova kella. Nikako. Onaj koji tako govori tako doslovno tumači nije u redu. Neka se vrati na tefsire svakom poslaniku, vjerovjesniku, žene iz njegovog ummeta, one koje su ga slijedile, vjernice su bile poput kćeri. Pa je rekao, eto vam mojih kćeri, odnosno žena, eto vam vaših žena, ako imate potrebu da zadovoljite svoje strasti, eto vam vaših žena. A da je rekao, eto vam moje kćeri, pa svima to vrate, ne, Bože sačuva. i kod drugih vjerovjesnika poslanika, naćemo li u Kur'anu nikada se nisu bavile time. Žene, kćeri, porodice. Dakle, dolazili su sa istom vjerom, istim vjerovanjem, istim moralom, karakterom. Propis se razlikovali zato što su ljudi živjeli u različitim vremenima, na različitim podnebljima, mjestima, ali vjera u obožavanje Allaha, jednog jedinog i e, karakter, moral, tome su svi pozivali. Pa dakle, iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je osobina stida posebna osobina. Jer su svi poslanici odlikovali se tom osobinom zasigurno i pozivali njoj. Ako su pozivali, onda su oni bili prvi koji su bili takvi. Stidljivi. Nedoliko je vjerniku da poziva u nešto, a da to nema pri sebi, a kamoli vjerovjesniku. Pa zasigurno, dakle, svi vjerovjesnici su se odlikovali ovom osobinom i pozivali, pozivali njoj. I zbog toga što je ova osobina i tekako bitna i tekako vrijedna, nikada nije dokinuta. Svi poslanici su pozivali njoj. Nikada nije dokinuta. Jer je cilj tvoj na dunjavku da činiš dobra djela, da se ostaviš loših djela a to ćeš zasigurno dobrim dijelom postići ukoliko se stidiš svoga gospodana. Pa ponekad ukoliko se postidiš i ljudi, ostavit ćeš neko, neko loše dijelo. Zatim vidimo dakle da su sva poslanstva bila jedinstvena u pozivanju ka moralu. Svi su pozivali moralu. Zato hadis nas postiče i naslijeđenje svih poslanika u njihovom karakteru, njihovom moralu. Možemo slušati kakav je bio Musa alihi salatu wasalam, kakav je bio Isa, kakav je bio Ejub i mnogi drugi. Kakvi su bili stidljivi, kak, kako je bio ostal, ostali njihov karakter moral, a pogotovo poslanik Muhammed sallallahu alihi wasalam s čim je dolaskom uljepšan moral. Je li tako? S čim je do, dolaskom uljepšan, uljepšan moral. Pa nas ovaj hadis postiče na stid, ali potreban stid. Ima dakle pokuđen stid. A taj stid jeste da se stidiš ljudi i zbog tog stida da ostavljaš Allahove naredbe. Hadis ne postiče na to. Hadis postiče da se stidiš svoga gospodara i da te taj stid podstakne na činjenje dobra ostavljanje zla. Ili da se, ako već ne stidiš Allaha, postidiš ljudi pa da ostaviš zlo, a činiš dobro. Ali da se stidiš i da ostavljaš dobro, a činiš zlo, to ne naređuje. Ovaj hadis niti bilo koji drugi. Hadis postiče na činjenje dobra, a ostavljanje zla. Na takav stid. Pa nam je poznato, govorili smo, govorio sam, je tako, ispominjao citate ili govore u Leme, neki kažu da je to čak i hadis, da dvojica neće postići znanje, oholnik, onaj koji je umišljen i onaj koji se stidi. Taj stid nije propisan. Taj stid nije potreban. To je pokuđeni stid. Zatim vidimo da iz prethodnih poslanstava doće do nas, saznaćemo ili kroz Kur'an, ili kroz sunnet, ili prenošenjem ljudi. Nešto, dakle, što je bilo u prethodnim generacijama, u prethodnim narodima, možemo saznati kroz Kur'an. Allah nam govori o tome. Sunnet, a također i prenose ljudi. Kao što ovdje kaže, in ne mima edrake nas. Ono što su ljudi zatekli, ono što su ljudi zatekli i prenosili, ono što su zapamtili od prethodnih poslanstava. Pa dakle, i ovaj hadis je jedan od takvih takvih primjera. Zasigurno, kako se kaže, je li, ovaj hadis postiče na stid i upozorava na bestid. Pa ovaj hadis je li, i kori onoga koji se ne stidi. Zašto? Jer onaj koji se ne stidi, on će uraditi sve što poželi. Nema, dakle, granice nema onoga što ga sputava, što ga sprečava. Vidimo dakle iz ovoga hadisa također jedno kajtsko pitanje. Fasna mašit, radi što god hoćeš, da tebi pripada izbor, da ti nisi prisiljen, nego ti izabireš šta ćeš raditi. Radi što god hoćeš. Fasna mašit, radi što god hoćeš. Nije, kako kažu, Ha? Da je čovjeku naređeno. Da je čovjeku naređeno. Džebrije. Kako kažu, čovjek je, je li, pod džebrom čovjek koji je naređeno da radi to i to. Pa su se pravdali tim svojim neispravnim vjerovanjem za grijehe. Meni je naređeno. Meni je naređeno. Poznato je, spomljao sam, e, da je jedan došao, ekreme kumula, i zatekao svoju ženu s drugim i potegao sablju, potegnuo sablju, ha? da pa čovjek nađe drugog sa svojom ženom. Pa ona kaže, zar ćeš nas ubiti, odnosno zar ćeš ostaviti svoje mišljenje, svoje ubjeđenje i prihvatiti Ibn Abbasovo ubjeđenje. Ibn Abbas, ashab, ashabi su bili ovog stava. Čovjek na izboru. Zato ćeš odgovarati. Da si prisiljen, Zašto onda obračun i odgovaranje? Pa su oni pravdali, Allah nam je odredio da ovo uradimo. Mi smo prisiljeni da ovo uradimo. Kaže, zar ćeš ostaviti svoje mišljenje, jest, daj da izvuče glavu, to je to, kako mišljenje, kako šta. Prihvat se Ibn Abbas ovog mišljenja. Ne. Džebrije, dakle, kažu čovjeku je naređeno. Na drugoj strani su kaderije. Kaderije koji kažu nema kadera nikako. Ništa nije određeno, ništa. Naudhu billahi ta'ala pa kažu Allah sazna tek kad se uradi. Tek kad se uradi. Allah ne zna. Jeste, Allah ima znanje, ali ne zna. Pa dobro, šta sad, ima znanje, ali nema znanja. Kažu, Allah ne zna dok se ne uradi. Kad se čovjek neće da drži ispravno, onda luta. Pa dakle, ovaj hadis je jasan da čovjeku pripada pravo izbora. Radi što god hoćeš. gubljenje stida odvodi svoga počinjenca do svakog zla. Pa teško je da će takav koji izgubi stid, ne stidi se gospodara, nakon toga ne stidi se ljudi, teško očekiva da će činiti, da će činiti dobro. Pa, dakle, u stidu je svako dobro, čućemo nekoliko hadisa pred kraj, u stidu je svako dobro i onoliko koliko se čovjek bude stidio svoga gospodara, toliko će i postići dobra. Ljudi se razlikuju u svojim dijelima, ovisno o tome koliko se stide Allaha, koliko su svjesni Allaha da ih Allah nagleda i koliko se stide Allaha. Allah me gleda, Allah mi je sada ovo naredio. Ako se stidiš Allaha, nećeš dozvoliti sebi da ti prođe to što je Allah naredio. Ili Allah mi ovo zabranio. Znam, nalazi se to u Kur'anu, znam, pročitao sam u Buhari, u Muslimu, To mi Allah zabranio. Ako učiniš što je Allah zabranio, znači ne stidiš, nisi svjestan da Allah gleda. Možeš pričati i meni, i ja tebi, i ti meni. Da ti si svjestan Allah, ali zašto to činiš? Ne stidiš ga se. Da pustiš da ti prođe vakat, da ne klanjaš. Ne stidiš svoga gospodara. Onoliko koliko se čovjek stidi Allaha, toliko će i postići dobra i obrnuto. Koliko se ne stidi, toliko će toliko će činiti grijeha. Pravilo iz ovoga hadisa osnova svakog dobra je stid i osnova svakog zla je postajanje stida bez bestid. Osnova svakog dobra je stid i osnova svakog zla je bez stid. Nekoliko izjava naših prethodnika o stidu ili primjera kako su se oni koliko stidjeli. Kaže Omer radijallahu ta'ala, kod koga se izgubi stid, izgubi se i pobožnost. Kod koga se izgubi stid, ko se ne bude stidio, izgubit se kod njega i pobožnost, odnosno bogobojaznost, a kada se izgubi pobožnost, onda srce umire. Ako se ne bojiš Allaha, ne stidiš, zatim ne bojiš, ne stidiš se, pa onda činiš ono što srdi je Allaha, nije te više ni straha Allaha, onda srce je zamrlo, nema živosti u njemu. Zamrlo prije prave smrti. Selman radijallahu telan kaže, kada Allah dželovala nekom robu želi propast, tramputicu, da ga ostavi nakon što je on izabro, istrgne iz njega stid, uzme od njega stid. Pa kada ostrani od njega stid, neće ga dočekati na sudnjem danu osim srdit na njega. Osim srdit na njega. Dakle, otiće u propast, činit će zlo, zbog čega će se Allah dželovala srditi na njega. Kaže Ebu Musa Alešari, radi Allahu telom, primjer njegovog stida. Doista ja se istida svoga gospodara. Doista ja istida svoga gospodara noću se kupam, kupam se noću u potpuno mračnoj sobi. I ne ustajem, ne uspravljam se sve dok čučeći ne dohvatim svoju odjeću i obučem se. Doista se ja iz stida od Allaha dželovala kupam noću u potpuno mračnoj prostari. I ne uspravljam se bez odjeće sve dok ne dohvatim svoju odjeću i obučem. Poznato vam je jedne prilike da je ušao jedan od sinova kod imama Ahmeda rahimehullahu ta'ala i zatekao ga kako sjedi tako na koljenima i zikri dugo vremena umoran iscrpljen pa kaže oče zašto ne legneš pa ne zikriš možeš i tako zikriti kaže stidim se svoga gospodara ne je da se ja ispružim da ja legnem i da zikrim, spominjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, kaže pet je pokazatelja nesreće. Pet je pokazatelja nesreće. Grubo srce. E, suho oko, oko koje ne plače. Pomankanje stida. Čežnja za dunjalukom i duga nada. Grubo srce, otvrdlo, oko presušilo, pomankanje stida, čežnja za dunjalukom i duga nada. Nekoliko vrijednosti stida. Kako rekao, prije svega, stid je osobina Allaha dželavala, onako kako njemu dolikuje. Lejse ke mitlihi šej. Ništa nije kao on. Nije ljudska osobina kao njegova osobina, njegova osobina kao osobina stvorenja. Lejse ke mitlihi šej. Vohu se mi odani. On je onaj koji čuje, vohu se mi odbasir. On je onaj koji čuje i koji vidi. Ali ništa nije kao on. Njegov sluh, njegov vid nije kao sluh i vid stvorenja. Došlo je u hadisu, imali smo taj hadis kada smo govorili o Allahim dželovala lijepim imenima, kod imena Sitir, od Jala ibn Umeje radijallahu ta'ala talan da je Allahu poslanik alihi salatu sam rekao doista je Allah stidljiv i onaj koji skriva inna Allahe hajijun sitirun doista je Allah stidljiv i onaj koji skriva koji prekriva te voli stid i prekrivanje doista je Allah stidljiv jasno Zatim iz ovoga hadisa se može uzeti i druga korist, druga vrijednost stida, da Allah voli stid ako Allah voli stid, onda traži od nas, postiče nas, postiče nas na to. Zatim, stid je pokazatelj imana, poznato nam je kod Buhari i kod muslima, od Ebu Horeire radijallahu talan se prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao iman se sastoji iz 60 ili 70 i nekoliko ogranaka. Pa je spomenuo najvisočiji vid imana jesu riječi la ilaha illallah najmanji dio imana jeste da skloniš prepreku s puta, smeta narodu, zaobilazi, ima poteškoću prilikom prelaska preko te prepreke, da skloniš i to je od imana. Jer vjernik ne može da gleda da se drugi ljudi pate, muče, a on to može da odstrani. To je dobro, to je hajr, zato ćeš imati nagradu. I kaže posle istidje dio imana. Hm, kaže poslanik Alihi Salusam, i stid je dio imana. Dakle, stid je od imana. Stid je od, od imana. Stid je ukras islama. Stid je ukras islama i ukras muslimana. Zato da čovjek bude prost, da čovjek psuje, da čovjek vrijeđa, da bude svakom loncu poklopac, da svakom može odgovoriti, svakog može ismijati. Nije to od islama. Nije to od islama. Prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala da je Allahu poslanika alaihi salatu oslam rekao neće se prostakluk naći ni u jednoj stvari, a da je samo neće još više učiniti ružno. Bez stid. Dakle, proste riječi. Neće se nešto raditi na takav način, a da neće pogoršati i neće se stid naći ni pri jednoj stvari, a da je neće ukrasiti, uljepšati. Što god čovjek radi, radi stidljivo, radi iz stida, pogotovo od Allaha dželovala, zasigurno će to uraditi kako treba. I također, kako rekao, stid je ukras islama, stid je ahlak, moral islama. Došlo je u hadisu, također Enesa ibn Malika, da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao doista svaka vjera ima svoj ahlak a ahlak islama je stid. Doista svaka vjera ima svoj ahlak, ima svoje ponašanje, nešto posebno što je bilo. A moral, karakter islama jeste, jeste stid. Kako izgraditi kod sebe osobinu stida? Kako da budemo stidljivi? Stid je manje više urođeno svima, Međutim, na nama je da tu urođenu osobinu čuvamo. Da je kod sebe njegujemo. Da ne izgubimo stid, da ne dozvolimo sebi to. Pa dakle, zasigurno svjesnost da nas Allah nadgleda. Ono što će kod nas izgrađivati dalje stid ili pomoći nam da očuvamo kod sebe ovu osobinu stida jeste da smo svjesni da nas Allah gleda ako se sjećate riječi Hatima el-Asamma koji je rekao shvatio sam četiri stvari ne treba mi više četiri stvari sam shvatio da moju nafaku neće niko drugi pojesti do ja i time sam smirio svoju dušu nemoj da se kiraš shvatio sam da niko moja dijela neće raditi niko neće za mene klanjati neće postiti ja moram, pa sam požurio da činim djela. Shvatio sam da će mi smrt doći iznenada. Nikome se neće najaviti malik smrti, reći tada i tada dolazi. Pa sam odlučio da svoju smrt dočekam spreman i shvatio sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, zato ga svi stidim. Shvatio sam da se ne mogu sakriti od njegovog pogleda, zato ga se i Pa onaj koji bude svjestan Allaha dželle vala, onoliko koliko bude svjestan njegovog nadzora da on nadzire, toliko će se, toliko će se i stiditi. I zasigurno e, borba sa svojom dušom da radi što je god moguće više dobra, da ostavi se što je god moguće više, više zla. Jer time, dakle, učvršćuje stid kod sebe iščitavanje životopisa Allahov poslanika alihi salacom prvih generacija i kasnije jeli, dobrih vjernika kako su oni bili stidljivi obaranjem pogleda obaranje pogleda pomaže također stid gledanje u sve i svašta dovodi polahko do gubljenja stida i čupanja stida iz prsa nezalaženje u tuđe privatnosti, nedostatke i mahame. To nam ne treba. Nema potrebe. Bolje da se mi, kako sam rekao kad smo govorili o ovoj temi, bolje da se ostavimo mi i da se zapitamo ako nekada i uđemo u tuđe privatnosti da se pitamo što mi ovo treba? Zašto ovo radim? Bolje ti sebe pita i prestani s tim nego da te pita taj u čiju si privatnost zašao. Što to treba? počistio svoju avliju, svoju kuću. Što zaviruješ u moju? Druženje sa stidljivim vjernicima. Da se čovjek druži s takvim vjernicima. Koji vode računa o svome jeziku, vode računa o svome, o svome dijelu. Koji su svjesni Allaha, djelovala, I zasigurno ono što će pomoći jeste odgajanje djece od malena da budu stidljive. Odgajanje djece od malena da budu stidljive. Da ne kažem što kod nas narod kaže ko se uči, ko se ne uči kada stari. Ha, od malena. Od malena, dakle, treba izgrađivati svaku osobinu, a pogotovo, dakle, osobinu stida, jer osobina stida, kao što vidimo, postiče nas na E, svako dobro da ga činimo i e, da ostavimo svako zlo. To je bilo vezano za ovaj hadis. Dakle, prenosi se od Ebu Mesuda, Linsari ili Bedrije, Ukveta ibn Amira da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u istinu ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi ako se ne stidiš radi što god hoćeš. Ako se ne stidiš Allaha radi što god hoćeš ali znaj da ćeš zato zasigurno biti pitan i obračunavan. Ko ima neko nešto je pitao? Ko